mutwakure mutanga ivyiyumviro vyanyu reka mubaze n'ibibazo mutumire tugire tubashikirize mu kanya sangwa muri sanze kuri radio isanganiro kugira rero tuvuge neza ivyo bikorwa vy'umugwi hujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe na Aloyize batungwa nayo numwe mu bagize umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR ajeje cyane cyane ibikorwa byo gucukura kumenya kumenyesha amakuru eka mbere no kwandika kahise no gushingura inyandiko Aloyize batungwa nayo sangwa ikaze murakoze cyane ndabashimiye ko mwatumiye ndaramukije n'abari ko baratwumviriza hano muri radio isanganiro yanyu murakoze yego tubandanirije rero na kino kiganiro uno munsi twari ko turavuga igikorwa mumaze iminsi mu rwisevere kijanye no kuzura ibisigarira by'abagiye barahitanwa n'amagume muri icyo gihe rero twatoye ibiharuro ntangamarara bingana n'ibihumbi bine n'ijana na mirongo itandatu na bitatu ibinogo bikwiragiye mu burundi n'ibindi abantu batawemwo mu myaka itandukanye guhera mu myaka mirongo itandatu mirongo irindwi mirongo umunani eh, mirongo icyenda ndetse no mu myaka y'ibihumbi bibiri uh-huh. ibyo binogo rero ibihumbi bine n'ijana itandatu tumaze kubitora twaciye tuvuga tuti tugomba turondere ukuri uh-huh. ukuri eh, novuga nti abantu bakajya gutabwayo batwawe mu modoka bavuye mu gashotosha tubona rero ko twohera eh, igitega igitega amuvuze byinshi n'ibyo mutarabandanya eh, mufatiye kuri ibihumbi bine n'ijana mirongo itandatu na bitatu eh, nk'igitega ni kuvuga mwasanze bingana gute ubu novuga nti ibinogo tumaze ko igitega twamaze eh, kuzura ni ibinogo bishika cumi n'umunani mm. ariko igitandukanye n'ahandi kijamwe abantu bashika igihumbi kuko ikinogo kinini twagikoyemo abantu igihumbi n'amajana atatu na cumi n'icenda twaca tuvuga tuti reka duhere ngaho mm-hmm. duhera rero igitega igitega twavuga tuti eh, dusa n'abahahegeje novuga ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi na kabiri mhm. hama rero ubu twakiye dufata iyindi ntambwe yo kujya mu bumanuko mu manuko bw'igihugu ni ukuvuga rumonge bururi eh, n'amakamba naho baza kuvuga bati imbega ni kwiki mwakiye mujya ngaho naho aho na ico hisangije hafi ico hisangije kuko niho ubwicanyi bwatanguriye mhm. kandi ukuye hafi ikindi ca kabiri hisangije nuko hoho abarundi abahutu n'abatutsi baratanye mu mitwe baricana hagati yabo atari ibitandukanye n'igitega igitega wasanga abantu bicwa n'indongozi bicwa n'igisirikare bicwa n'abajeje ubutungane mugabo mu atangwano ziriko zibera atangwano ziriko ziraba ego e, kumbure e, nivyo mu kubandanya nyezina mwavuze iki gitigiri mwafashe e, muravuga ningene mugenda mu bitohoza cyane cyane mwavuze nk'ivyo mwasomye none umugira muti nk'ibinogo kujanye no kubitohoza uko bingana eh, n'iki kibandanya icyo carahetse kizobandanya nyine mm. kizobandanya kuko eh, icyo gikorwa twakoze icyadushikanye ku bihumbi bine n'ijana na mirongo itandatu n'ijana na na bitatu mhm. twasanze atari igikorwa navuga ntigikoze ku buhinga bwiza ku buryo ubu dushaka gukora eh, bugezweho dukora ikarata ikarata yerekana ibinogo biri mu burundi kujya berekana ikarata eh, novuga ntiy'ubutare mu burundi hamwe abantu n'igihe twebwe tuba twahereje akazi badushinze gatinze kuko kari mu guhera n'abandi bazoza bazohashika bacavuga bati ibi byarapimwe nivyo aha neza ko ari ibinogo kugira ngo ntizosubire kuza birasambugwa n'abashaka kuza kubizura bazobizure bikunda mhm. nico gicibwa tuzohava tugira mu misiza eh, babizure bikunda nivyo ico c'ubuhinga kumbure reka turakigaruka ko mu kanya eh, ariko dufatiye kuri ibi by'ibitigira nyine eh, muri icyo gikorwa turabona muzura ibisigarira eh, kubisigarira bisigarira bimaze kuzugwa hari ibitigira mufise nabyo ego eh. ibitigira turabifise mm. igitega reka mbanze mvuge ko tutazuye igitega gusa mm. kuko kujya igitega n'ibururi na na rumonge na makamba ni twebwe twihaye ni ukuvuga bimwe bavuga ko ari ihangiro plan mm-hmm. mugabo twaragiye turajya kuzura ahandi kuko hari ibikorwa biriko birahakora kuregwa ibikorwa byo guteza imbere igihugu byo guca amabarabara aho novuga nk'imwaro bari kubaka ishuri novuga nk'imarangara bari bubaka urugomero rwo kuhira novuga nko mu kamenge bari kubaka inyubakwa zikomeye mhm. novuga nko mu mabanda bari kubaka ibarabara rijya rishika muri Tanzania novuga muri metarusa naho bari ko baca umuserege kugira ngo bakingire inzu murazi ko kumakweza harimo amazi menshi metarusa mu gisagara hanyene mu gisagara ca Bujumbura mhm. novuga nko mu kivi by'ubuka naho ni bariko bubaka ibarabara ibubanza ibubanza mhm. aho rero ah, twaragiye turajyayo mugabo atari twe twabiteguye ari uko babibonye twe twajya tuja kubikuraho kugira tubibike byose mhm. hamwe rero eh, ibyo tumaze gushika kuno munsi bigera ku bihumbi 14 eh, ibisigarira by'abantu twashoboye guharura mhm. aho rero mwumvise ibihumbi 14 mumenye ko ari byashoboye guharurwa kuko hari ahantu tudashobora guharura usanga amagufa yaramaze gusyeka asigaye acanganye niba utuntu tw'utuvungi gusa nk'ibyo twabonye mu minago nk'ibyo twabonye Eh, ngaha mu kamenge hajya hahora eh, ingoro y'umugambwe iporona n'isoko mhm. wasanga haboneka impuzu gusa aho biratugora guharura mugabo ibyo twashoboye guharura n'ibihumbi bishyika mu bihumbi cumi na bine by'ibisigarira twabonye ni ukuvuga ko bishobora kuba birenga kure n'iyo mhm. Ego tugaruke rero kuri kimwe cy'ubuhinga muragira muti rimwe na rimwe murabona ko nibyo muti hariho ibyo mutabona neza ubu seve guseve none mufise ubuhinga bumeze gute kugira ngo icyo gikorwa kigende neza neza eh, ubwa mbere na mbere eh, twararonse ubuhinga abakozi dukorana bararonse baronkejwe ubuhinga n'ishyirahamwe CICR mhm. ishyirahamwe CICR murazi ko ari karuhariwe muri ibyo bikorwa eh, twarakoranye n'abahinga basanzwe bakora b'abazungu babinonosoye bafite za mpamyabushobozi z'ikirenga doctora mhm. baraza barereka abakozi bacu ingene bashobora kurondera ibisigarira mhm. gushika uno munsi nuko tubikora mugabo tujya kubirondera abarundi abanyagihugu batubwiye bati aha twebwe umwaka uyu n'uyu barahataye abantu twarabibona kuko abantu baracyariho murazi ko mu kirundi bavuga ngo ntirumarire imana aha rero baduhamagaye tukatugenda tugafura tukaraba iyo hageze kwimba tukimba neza dukoresheje ubwa buhinga n'ibikoresho nyine e, dusanzwe dukoresha hanyuma tugaharura muti duharura gute kuko biragoye mu guharura uno munsi dufata e, imirundi australia muri australia yego uramutse umutumire rero yenda baramukiye cyane mutumire ineza nduwimana tasiye ya Yusuf namahoro eh namahoro ni ni Yusuf neza ubu tasijya mhm. rya kera duga kwijambo rero umvise umutumire yamaze kugira icashikirije e, kubijanye n'igikorwa cyo mu gwisevere nawe urafise icyumviro imbere yuko wogira akabazo ubajije umutumire ah mu bitanzwe ndafise icyumviro kuko ndakunda icyo kiganiro ndetse nkakunda imigambi leta yasizeho imigambi ya leta ariko rero icyumviro cyanjye fise mhm. ah, gihagaze ibibazo nagira ngo abanza afate mhm. ego ikibazo nagira ngo afashe imbere yuko nogira icyo mvuga mhm. ni ku bijejwe intumbero yo kumenya ukuri eh, n'uwanisha abarundi agomba kuvuga iki Eh, uku kuri kumenywa guhera hehe ku burundi buhera kure uku kuri kumenywa guhera hehe mm-hmm. Eh, ineza ukuri turi ko turarondera badushinze ni ukuri guhera ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ruhuma amabi yo yarakozwe n'ayahe tugaca tugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani itariki zine mm. eh, kigarama iyo tariki nayo akaba ari itariki mm. uburundi twavuga tuti bwasezereye intambara kuko bavuga bati niyo tariki umuhari wa nyuma eh, icya mbere mbanza gushima ko biyumviriye ah, ukungene ukuri kotohozwa guhereye muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe amajana makumyabiri na mirongo na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani ariko ku cyiyumviro cyanjye ndiyumvira yuko bari kwigiza imbere gato cyangwa kanini imbere yaho eh, Mm-hmm. imbere yaho imbere y'igihumbi kimwe amajana na mirongo ine na gatanu ufatira kuki neza cyane icyo fatira ko mm. um, mu burundi turabwirwa yuko umwami wa mbere ari ntare rushatsi mm-hmm. hanyuma mu ijambo umukuru w'igihugu eh, umuhisi w'umukuru w'igihugu yavuze igihe yari kwarugurura ingoro mm. yitiriwe ntare rushatsi eh, mu kagingo ka mbere k'ijambo yavuze yaravuze yuko Eh, ntare rushatsi yaje kuba umwami ahejeje gukuraho abandi barongozi cyangwa abandi batware kuko ngo imbere ya ntarushatsi ubutwari bwo mu Burundi bwari buhagaze um, mu miryango mm. rero harakoresheje ijambo rivuga yuko yabagwanije hamara bakuraho acaba umwami yumvikana ko hari ikintu mm-hmm. cyo kurondererayo mm. n'arindi n'arindi eh, mu bwoko butatu dufite mu burundi mm. badasigura ku badasigura kumwe ntare rushatsi uwariwe mm. akarorero reka kumbure nturondogore cyane eh, kugira ngo aheza kwishure arabafitiye ubushobozi wewe urangiza mu masegonda makeya wewe icifuzo cawe kugira ngo uko kuri eh, ushaka umugwi sevehe uri kurarondera wifuza ko umugwi wokora gute hanyuma caheza kwishure uje duha umwanya abandi eh, murakoze cyane uko umugwi wokora mu mm. bisanzwe uri kurakora neza kuko uri ko werekana birakunda eh, birakunda ariko reka tubanze tuvuge mbe ni kubera kibashyizeho umugwi wo kurondera kuri no kunywanisha abarundi mhm. ni kubera habaye amahano amahano novuga akabije ah, ububishya bukabije si hamwe umuntu aza kwica uwundi canke umuntu aje gusaba urundi oya kwera oya mhm. ni amahano akabije na cyane cyane afatiye ku moko mhm. amahano akabije afatiye ku guhonya umugwi w'abantu ivyo nivyo umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi sever ujejwe mhm. rero mugabo kubera sanzwe narize amateka y'u Burundi mhm. nagomba mpinyanyure gatoya ntare rushatsi atanguza ingoma y'u Burundi ntiyatsinze abantu ahubwo barumvikanye n'imiryango imiryango y'abashubi abahanza n'abagigi kera umusozi w'abajiji waba ufise umwami w'abajiji umusozi w'abenengwe waba ufise umwami w'abenengwe nivyo rero ntarerusha ati cyambara hamaze kumvikana yaciye avuga ati tugomba tugira ubwami bumwe bumwe bwitwa ingoma y'u Burundi mhm. ntabwo yatsinze ego birumvikana kumbure nk'iki ca ya Joseph mufatiye kuri cha kindi no mu guseveho uri kurarondera mu vyukora byo kwandika kahise muri ko murandika cyane cyane mufasha kwandika kahise ho urumva ntimuzoba murinda kuvuga ngo tuhera kuri iki kiringo oya mu ah, kwandika kahise mu kwandika amateka y'u Burundi mhm. tuzokwandika ingene ibishoboye kumenyekana Burundi bwashoboye ku Burundi mhm. kuko biriho no munsi byaranditswe abashaka ubushakashatsi bandanya babikora ego abari mu makungu muwandanye mutwakura mutanguza akamenyetso guteranya hanyuma amajana na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari umunywanyi ku murongo alo alo mwaramutse yane amahoro neza ndaramukije na royizi ego mwaramutse neza ego tuvugana na kanezi ndi kanezi mu bubirigi ego kaze icyumviro cyawe rero eh, ushikiriza icyiyumviro canke n'akabazo ubaze umutumire urakoze cyane kandi nkabashimye ko yaje mm. eh, kutuganiriza mm-hmm. eh, ubwa mbere hanyuma rero jewe mfise ibibazo bijanye n'itunganywa cyane cyane ry'uwo mugwi mm-hmm. ni ukuvuga nagomba ndamubaze Eh, turabye ingero uwo mugwi washinzwe washingiwe yarusha mm. hariho ibyo wategereza kugira ko mugabo mu nyuma turumba yuko eh, wahinduwe eh, bahinduye bimwe bakabikuramo kandi batasubiye arusha bahinduye gute bagahindura tuvuge nk'irya sentare yari gutezwa kujaho hanyuma n'abajya abanyamahanga bari guteza kugira n'uwo mugwi bakabamwo ibyo ibintu byinshi byahindu hanyuma mu nyuma babitwara eh, kubyemeza mu banyagihugu eh, ku butegetsi buherutse eh, hanyuma bashyiraho uyo mugwi mhm. iruhande hari iyo abantu ikintu kivuye mu mwumvikano Eh, cyitwa nk'itegeko mugabo ubu habaye irindi tegeko rigeretse kurindi hmm. kugira ngo uwo mugwi ujeho kandi wemeze kukugwa ko ibyari byumvikanywe imbere mhm. none ni kubera iki byo ubona bizo bizohumuriza bizofasha eh, kugira ngo eh, abanyagihugu bose biyumvemo uwo mugwi kandi babone yuko ibyo uri kurakora koko bijyanye no kumenya ukuri hamwe no kubafasha mu rugendo rwo eh, kwiyubaka hari ikindi kibazo gushyira eh, mhm. hamwe kiri cya mbere cya mhm. kabiri eh, mhm. hariho novuga yavuze igice cyo mu bihumbi magana munani na mirongo umunani na gatanu ni kera biri mu itegeko bituma bafashe iyo tariki yavuze yuko ari kubera ubukoroni bwatanguye none tuzokwiyunga n'abakoroni cyangwa tugomba kwiyunga nk'abarundi hmm. hanyuma eh, abo bakoroni tubaronderamo iki hmm. hanyuma icya kabiri eh, icya gatatu bambi urantunga hmm. eh, urabona njyewe ndibaza yuko ahubwo ihinduka yomba umuco ihinduka ry'iyo ngendo yari yumvikanywe yarusha hanyuma ikajya guhindurwa mu ngiro igororwa cyangwa ihinyanyirwa kuko babyita mugabo hajya ukuyemo ijambo eh, n'intumbero irashobora guca ihinduka yose ni mhm. ukuvuga rero amategeko twebwe tubona yuko amategeko yagize uwo mugwi wa byari biriya byumvikanywe hanyuma ibisigaye nabyo eh, bagize byitwa yuko ari nk'amabwirizwa y'ubutegetsi mm. ibyo byo yo bivuga kwiye mm. urarangije urakoze ndarangije ahasigaye mu gihe umunsi mwiza hanyuma kandi azoza araza tumubaze kuko ibyo ni biduhanze rwose kuko urabona ata kuri kugaragara kuri bose imitima ntizoheza ngo yiyubake hanyuma abantu basabane kuko uyu mugwi mhm. ushobora guteranya abantu cyane gusumba uko bubaka mhm. ibi ntibabikora nabi mhm. urakoze kumbure bariko bagenda babikora neza reka kwishyure urakoze ugire ibihe byiza nawe murakoze umunsi mwiza ego mukurindira um, ko mwishura kaneze yose hari wundi ku murongo Allo alo ni yahusefu ugarutse aho utatomoye ni he mu bisanzwe eh, bari batubwiye ko bagize amatohoza y'ibinogo oh, bishika ku bihumbi bine ko mbonyibutsa ibihumbi bine batohoje ibihumbi bine n'ijana na mirongo itandatu na bitatu ibihumbi bine Eh, neza cyane nk'ibyo mhm. eh, rero muri kahise k'uburundi tujya turonka kahise gafise ibyemezo mm. umutumire mm-hmm. mu gihe byaba byokunda iki kintu kijyanye n'uko ugutoza ukuri ko kwikiza inyuma barabe ko bogishiraho cyangwa bociga bo kugira ngo turonka kahise ku Burundi kukuri mm-hmm. guhera kuri ntare rushatse urakoze cyane ibihe byiza kuko hariho puwente mfise eh, yerekana neza ko akahise guhera kuri nta kadatomotse neza oye ego udutunge duheze duha umurongo abandi abandi anyishyura reka ndamuhumurize ndamubwire ndamubwire ko mu mugwi seve baradusaba kwandika amateka y'u Burundi no kuvuga ibyo dusanzwe twita kahise histoire rero mu kwandika amateka y'u Burundi tuzohera kuva u uburundi butanguye kuba u uburundi mugabo gutohoza ukuri turaba ku mahano yabaye nago bandanye rero kuri kaneziyose nagomba niba kikarumviriza ndamubwire ko mu migambi turiko turakora twifuza bifuza kuzobasanga hariya nabone tukaganira nshaka kuvuga abari hanze turamaze kuraba ibihugu twojamwo bishobora kuba bihurikiyemo abarundi benshi mhm. bazoze bitegura igihe hazoba hageze ko dushobora kugendayo mhm. icyo ni cyambere icya kabiri kumvo zumvikana kuko hari hakirimi hari ikiri kiragwana CNDD-FDD yari kiri Paripeutu FNL kiri mu nyuma CNDD-FDD ishitse nayo eh, Paripeutu yari kiri mhm. gushika aho yemereye gusinya amasezerano kuva mu 2008 urumva ntivyakunda ariko rero hagataho leta y'u Burundi no kuvuga leta yarirongowe na majoro Peter buyoya eh, mhm. leta yarongowe na, na ndiho ku bwayo domisiano leta yarongowe na Petero nkuru nziza zagumye ziganira n'ishyirahamwe mpuzamakungu ndabibutse ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryahagarikiye amasezerano yo kunywana hagati y'abarundi iyo rero bahavuye bashyika ku masezerano mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi itariki zibiri z'ukwezi kwa munyonyo y'uko mu burundi hagiye kuba umugwi wo kurondera ukuri no kunywana ndetse bakuramwo umugwi w'igihugu kuko kera bavuga ko ari umugwi w'igihugu wo kurondera ukuri no kunywana ni ukuvuga ko bamaze kubyumvikana hanyuma bacavuga ko hagiye bikwiye kuba no kubaza abanyagihugu ibyo bise consultation nationale mhm. ivyo rero byo kubaza abanyagihugu narayikurikiranye uko jewe nize amateka y'u Burundi kahise mhm. ba bimwe by'iyarusha aho nshatse kubimusigurira kugira ngo nka byumve bari bamaze kubihindura bareka kuwita umugwi w'igihugu bawita umugwi wo kurondera kuno kunywanisha barundi hanyuma wa mugwi mpuzamakungu wo kugira itohoza barawukuraho na ya sentare mpuzamakungu barayikuramwo bariko baharira ko yo kwitwa sentare idasanzwe oni riciye muri wa mugwi wayo wo kuraba hagati y'akazina muntu bari bumvikanye ko bazofatanya na severi mu kurondera uko kuri mwumve rero ko Canisius ko nta mategeko yarenzwe baravyumvikanye aho nyene yaciye yongera aragira ati ati none mubona uwo mugwi ukuri kurakora nyene nyezina bigenda kunywanisha abarundi koko ako kantu ngo katarimo biteza kunywanisha abarundi kuko abarundi nibo bariko barirondera ukuri mm -hmm. kandi nibo bazaho bakomeretse mhm. uwo mm -hmm. mugwi rero urimo abarundi bose hanyuma noneho uh, nagomba ndamuhumurize bavuga ko dutegeza kurondera ukuri dukurikije amategeko mpuzamakungu agejeje hagati y'akazi ariyo bita droit international humanitaire mm-hmm. ni ukuvuga ko ayo masezerano iyo yakurikije uburundi nabwo bwarashyize ku igikumu eh, badusaba ko tuzokwita izina ibyaha mm-hmm. tukarondera n'ababikoze tukabamenya bose mm-hmm. hanyuma ikindi nacyo abanyamahanga yavuze n'ubu itegeko ritugenga baravuga bati umugwi severe urashobora kuyikora ku bahinga b'abarundi canke abahinga abanyamahanga igihe bikenewe ni ukuvuga ko rero ukuri turi turarondera ni ukuri kunywanisha abarundi kuko ni ukuri kurondera aho hantu hose umuntu wese yahohotewe azize injyane z'amoko nk'uko byagiye biragenda mm. hanyuma ati mbega turondera kunywana hagati y'abarundi cyangwa mbega mm. utanywanye n'ababirigi mm-hmm. ngo unywane n'abadagi aribo batanguye kudutwara aribo batwikiye ba bihome mm. bakatwikira abasoda ibashiki ibihumbi bibiri hariya mu uta uta utanywanye n'ababirigi baduteye n'abadagi bakaduteye dutera mbega unywana n'abandi ni ukuvuga ko twebwe turondera kunywana hagati y'abarundi abahutu n'abatutsi n'abatwa abanyaruguru n'abahima n'abandi bava ahandi mugabo turakeneye ko n'abazungu mm. bo bazanye nagomba ndabibabwire bo bazanye itegeko ryo kudushyira mu migwi y'abahutu n'abatutsi kuko iryo tegeko rirahari turamaze kurironka igihumbi kimwe n'amajana mirongo ibiri na rimwe mirongo ibiri na gatanu mm. niho bashyizeho itegeko ko mu burundi hari ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa kare tutabonana nk'abahutu n'abatutsi n'abatwa twabonana nk'abanyamiryango abahima abanyakarama n'ibindi n'abashubi n'abenengwe n'ibindi n'ibindi mm-hmm. ni ukuvuga ko dukeneye kunywana hagati yacu bwa mbere kuko twaricanye hagati yacu mugabo n'ababirigi n'abadagi tumenye ukuri ku ntwaro intwaro yabaranze eh kuko hariho amahano hariho amahano hariho akabi bakoze hano mu Burundi mhm. ego turi mu kiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro no munsi turi ko tuvuga ibijanye n'umugwi hujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever turaba cane cane aho uh, co kurondera ibisigarira by'abagiye barahitanwa n'intambara zagiye zirashikira u Burundi aho kigeze na cane cane kiri mu nzira yo kunywanisha abarundi turi kumwe na Aloise abakozi batungwa nayo numwe mu bagize uwo mugwi severe ajejwe cyane cyane ibyo gucukura kumenyesha amakuru eka kandi kwandika kahise no uh, gushingura neza inyandiko hari umunywanyi ku murongo alo eh, ndabaramukije ku isanganiro ndabaramukije n'umutumire yego kaze muri karadiridimba naguhaye mwiriwe nanje viane niyo nkuru muri leta ya texas kaze viane eh, murakoze eh, uwo mugwi wa severe eh, abarundi benshi ndahamya ko tuwushyigikiye kubera za gitega ariko nkagira akabazo kamwe mhm, mhm. mbona abantu benshi batanga temwanyaje y'ukungene biciwe mm, ariko ababikoze nta musi ndumva babegera babaza ati mbe icyabibateye ni gigi hmm. none ntimubona ko ukuri kuzohava kuba mbega ni bande baba barataweyo mbega aho bari ryari hanyuma mbega ni bande bibaza ko bafisa babo muri ibinogo mhm. abo rero bacabaza bakatubwira bati twebwe eh, twebwe turazi ko dufise abacu ndabaha nk'akarorero kamwe igitega imashitsi mhm. hariho umukenyezi muri giheta muri giheta mhm. hariho umukenyezi yadukurikiranye kuva tukiri ku ruvubu aradusanga mutobo adusanga nyambeho aradusanga eh, imashitsi aradusangaho bita inyabunyovu atubwira ati jewe barambariye ko data bamuzanye ino mm-hmm. mukazobona ibisigarira bifise amenyo abiri y'inzahabu mm-hmm. iyo hepfo hagati hari amenyo ajya y'inzovu ivoire mm-hmm. azoba ari data turimba turabura turimba turabura tugeze imashyitsi turabitora uko bitubariye tumuhamagaye yaciye avuga ati nuko nyene niko byagenze rya gidisanganye kunuku nuku yakora hana hasinza kubivuga aroshatse kuvuga tuti tuba tumenye ukuri ko harimo abantu bazwi baca batubwira bati ni banaka na banaka na banaka babikora mhm. twe tuca tubandika hanyuma tubanditse turajya kubarondera nk'igitega turamaze kubaza abantu babiri bakoze bonyene mu gufata ibihiri mu gufata macumu mu gufata eh, bijya bitaririmbo bagakubita abantu bakabica no kubahamba mm. baratubariye ingene babikora hama baratubarira n'ababatumye mm. uno munsi turacyari ko turarondera eh, hariya mu na na makamba mm-hmm. naho twararonse n'abandi bantu nyene barabasitanteri kandi bakiriho mm-hmm. turafise abantu batwara eh, novuga abo bita ababura ababuramatari b'abasoda mm-hmm. le gouverneur militaire abo baracariho no kuvuga ko rero umunsi uri izina tuzoja kubabaza tuzoja kubabaza mugabo itegeko ritugenga riratubuza kuvuga ibyo bavutse apana ibyo bavuze gusa riratubuza kuvuga ku mugaragaro abo bantu bakoze ibyo bintu kiretse umunsi uriye izina hazoba hageze ko tugira eh, novuga nti ya sentare yo kumugaragaro kuko sinovuga ngo ni sentare yo kumugaragaro nako novuga ya ntahe yo kumugaragaro e, ishashe kuko turategekanya kugira inta intahe yo kumugaragaro bimwe bita audience publique muri ico gihe tuba duhamagara n'ubutungane mbega icyo kintu mu burundi coba kiri muri iyo nzira kizoshoboka twebwe uko dukora itegeko ritubwira riti abagirizwa mm. turabarondera bakaza bakavuga ukuri ukuri batubwiye umunsi hataragera ko tujya muri ya ntahe y'ikese mm-hmm. audience publique turabigumya tukabibika umunsi w'intahe y'ikese tubonye ko ibyo bintu babagiriza ari ibintu bishobora kuvugwa bitozana injyane kuko hari ibintu ushobora kuvuga bikazana injyane mhm. n'ibintu ushobora kuvuga bikazana kunywanisha iyo tubonye ko bishobora kuzana bizozana ku injyane tujya intahe y'umwiherero atari ibizana injyane naho tuzogira icyese no kuvuga bizoba hanyuma gatoya ndakwishyuye mm-hmm. Mm-hmm. abantu tuzotangaza nabantu abantu tuzoza kurondera hano bakanga kuvuga mm-hmm. abo tujya tubatangaza tuvuga amazina yabo ndetse n'ibihano birateguwe aho biratomoye reka dufatiye kuri iki nacyo kuzura ibisigarira kuva iki gitangura cyane cyane iki kimaze iminsi muri iyi minsi nyine mwaragiye murabona haba ibijyanye n'ibihuha bamwe bagaca bagenda barungikanira ku mbuga ngurukanabumenyi mbega ibi bisigarira bimaze kuzurwa ni bande bafite uburenganzira kugira icyo bavuze ko usanga ibyo bigenda bija ku mbuga ngurukana ubumenyi byo hava bitandukanya n'ico gikorwa canyukikana kikana vyonona e, ubwa mbere ibisigarira dutora si vya severe mhm. ibisigarira dutora ni ivy'abarundi ni ivy'imiryango y'ababuze ni ivy'uburundi mhm. ni ukuvuga ko severe gusa bayishinze ko ibizurana iteka ikaba irabibikana iteka mwumve se gushingura mhm. ikaba irabibikana iteka kugira ngo umunsi uri izina amategeko azoba atomoye neza niba ari kubishingurana iteka cyangwa ari kubibikana iteka duheze tubikore mhm. ariko rero nta muntu seve nta muntu n'umwe ibuza kugira icyo avuze ku canke ku binogo kuko twaba dusanga turiko turakomeretsa n'abarundi mhm. mugabo tubahamagarira tubahanura ko ibyo bisigarira biko biratorwa ibyo binogo biko biratorwa bitoba intandaro yo gusubira gukwega injyane ahubwo vyoba intandaro yo guheza burundu injyane ziri mu Burundi ego harundi munywanyi ku murongo allo Ikintu cyanje bwambe na mbere mbanje kubatera intege abo bo muri severe mhm. murakoze nukuri bariko barakora ibikora bihumuriza abarundi twese kandi bizotera biduha amahoro arama mhm. amahoro ah, nyayo Mm. impungengere ya mbere yo mfite n'umenga igikorwa kizohava kiba kirekire mm. mbega muri severe boba baha icyo gikorwa ikiringo kingana gute ko mbona umenga akazi ni kenshi ni kenshi kenshi gose niyo mpungenge yanjye ya mbere mm-hmm. icya kabiri icya kabiri ni uko um, murakoze ego murumvise david nawe ati arafise impungenge ku kiringo mwari mwanigeze no kuvuga muti hariho n'ikiringo mwebwe mufise ati ikiringo kirafise ikiringo nyine ntarengwa ego uhumuriza ikiringo mu mategeko handitse ko tugira ikiringo cy'imyaka ine uno munsi tumaze gukuramwo imyaka ibi eh, nako umwaka umwe n'amezi eh, cumi ni ukuvuga ko dushyigaje imyaka ibiri n'amezi eh, ntuvuga nti amezi abiri mhm. aho rero muremesha kuko mu itegeko cyavuga bati ari hamwe babonye ko ibikorwa bitarahera bazobasha bakongereza ikiringo mhm. mugabo ubu no munsi hasigaye imyaka ibiri twe niyo dushigaje abo bari hanze nabo abo bari hanze namaze kubabwira mhm. severe irategekanya iri kwirisuganya ironsa uburyo itangure kuja mu makungu kuraba abantu bashaka gutanga inkuru mhm. aho rero mu batanga inkuru no kuvuga ko harimwo abacitse ku icumu harimwo abari bafise amabanga mu bihe bitandukanye sirindwi na kabiri gusa ni icyenda na rimwe ni nani n'umunani ni mirongo irindwi na rimwe ni mirongo icyenda na gatatu gushyira mu bihumbi bibiri n'umunani mhm. turategekanya ko tuzogenda tukabarondera ku mubiri no mu mubiri mm-hmm. no mu mutima mm-hmm. ni ukuvuga ko icyo gisata kizaba kirimo abantu bafite ubuhinga bwo gukurikirana abantu ko bashobora kusubira kugwa muri bya bihe by'akabonge by'intuntu babakurikirane babafashe mm-hmm. ariko rero nagomba ndababwira ikintu kimwe gikomeye abantu badakunze kwimvira kuza kuvuga ukuri haba kuwa bikorewe bazogwa igihumura mhm. bababare basubire bajye muri ka kabonge mugabo bazokwikangura bakize novuga nti burundu indwara bagwaye imyaka n'imyaka kuva za mirongo itandatu mirongo irindwi mirongo umunani mirongo icyenda ndetse n'ibihumbi bibiri mhm. ni ukuvuga rero ko ukuri konyine gusa ukuri kurakiza mhm. hari uwundi ku murongo alo yego amahoro neza tuvugana nande eh, amahoro amahoro amahoro arebukeye neza amahoro neza tuvugana nande ikiganiro nk'iki mwari mukwiye kugira amasaha nk'abiri cyangwa atatu kuko mm. isaha imwe ntikwiye ego ariko eh, genda utanga icyiyumviro tuzoraba ko bikenewe ko bishoboka hanyuma atanga icyiyumviro urabona numvirije ibintu yavuze yavuze ibintu byinshi yavuze ibintu byinshi wose ku buryo kugira umuntu abisigure cyangwa abyumvirize cyangwa abone ibibazo abaza birashe bisa umwanya munini urabona yavuze imvo imvano uko byatanguye n'uko iyo komisiyo yagombye ko yaratanguye mu mezi atandatu akurikira la sinyatire des accords d'arusha urumva ibyo byose arerekana urabona ikaba yaratanguye ya demiri katorze urumva hari haciye imyaka ariko cumi n'itatu irenga urumva rero udasubiyemo ibyo yavuze tuga ku ijambo Eh, ndiko ndaduga ku ijambo mhm. urumva ni ntangamarara urabona yatubariye ngo kubera iki njye nagomba ndamubaza ikibazo kimwe mhm. urabona mu byo yatubariye yatubariye ko mu ntango barakorana na organization za nasiyo zini bari gutegura mhm. hari benshi batashoboye guhambwa cyangwa bishwe n'abantu bakabata mu mirima y'abantu cyangwa bakabata mu mawese mm. abo bo biyumvira ko bazobatora gute mm. mbega abo bose batowe ahantu hari binogo mm-hmm. bazo icyibutso hazoba icyibutso kuri buri kinogo cyangwa bazofata ibinogo abo ba ibyo bisiga ibyo bisigarira babishyire hamwe babone kubishyira mu binogo mu nyuma mm. bazobisubiza mu binogo cyangwa bazobiha urwibutso dusigurira akaduha inyishu itomoye urakoze asa n'uwari yagaciye ko ariko araheza acishure urakoze cyane ibihe byiza aha muri canada ego namwe mugira umunsi mwiza ego aroyizi murumvise nawe yavuze ati mbega ishyiramo mpuzamahangoni ntirikiri iruhande y'umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi habanamba habanamba eh. kuko eh, guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu murazi ko eh, habaye ingingo novuga ruhasha amakungu yafatiye Burundi hmm. yo kudakorana na leta y'u Burundi umugwi severe washyizweho n'inama amateka ni ukuvuga ni leta y'u Burundi hmm. bavuze ko badashobora gufashanya n'u Burundi gushyika no munsi twebwe muri severe turuguruye mhm. umuntu uwo wese ashaka naze dukorane afise ubuhinga aze abutwereke kuko ntiduhakana ko hari ibyo tutazi mhm. afise imfashanyo yindi aze ayiduhe mhm. mugabo bavuga bati twebwe kubera leta y'u Burundi mu bibiri na cumi na gatanu hari ibyo tuyagiriza ntituza mu burundi rero niho baciye biyonkora nayo ubundi twebwe gusa no munsi turacuguye imiryango iruguruye ubyifuza wese yava hose mhm. hanyuma ati ibisigarira nabyo mbega bizoja hehe by'ibyo babikisha turamaze gutora imiteririmbo turamaze gutora amasasu turamaze gutora ndetse n'inkoho imwe mu mabanda turamaze gutora amacumu n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga ko ibyo bisigarira turaba ingene tuzobikoresha murumva ko atari ikibazo cyoroshye mbega eh, hoho twavuga tuti tujya duhambana iteka ibyo binda amasasu nibiki tubikoresha gute mm-hmm. twe tuca dukora nkuko nahandi bakora barubaka inzu no novuga yiratiro mm no kwita musée de mémoire mm-hmm. la maison de mémoire aha abantu bazokwama aha abantu bazokwama bavyibukira bakaza bakaraba ingene ibara ryaguye mu Burundi ibi kubijyanye na monima yakivuze twebwe itegeko ridusaba kubaka monima imwe ku rwego rw'igihugu ikibutso ikibutso halo ndagize mwiriwe mwiriwe neza ni kingisireyi mu bubirigi muturamukiriza umwe ego ni kingisireyi mu bubirigi ego arabaramutsa mwaramutse neza kingisireyi narifise gusa akabazo kamwe kubera ndabona n'umwanya uri kuraturega cyane twagomba kubaza kubera ibifuriro bagenda bara barafurura ubu nta gitigiri bakivuga ubwa mbere bagitangura baravuga bati muri iki kinogo dukuyemo abantu bangana uku ariko yabivutse bivanye n'ukuntu bagiye baraterateranya amantuza ya magufa igihe dutahuye yabipfutse no kuri twitter turabiraba ntibiri ko mm. bashyira ko igitigiri cy'ibifuriro gusa basanze aho hantu cyane cyane mu rumonge mm. hari intambamyi bibonamo ibyo none ikibazo kirihe ikibazo aho gihagaze cyanje mhm. twashaka kumenya mm. ko nibarangiza ko mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na kabiri mhm. niho habaye ubwicanyi ni ukwita ndengerabutungane mm. sinzi n'izina bazohava babuha mu nyuma babuha mu nyuma nicyo gituma ndakibagije mm. nibarangiza bazokwemeza ko ari ihonyabwoko ryabaye cyangwa ari ubwicanyi busanzwe bwabaye urakoze akabaza arakumvise bivanye bivanye n'igiti gitwa dufise icyo gihe mm-hmm. bacora n'abantu bishwe mm-hmm. ivu byaramaze gucangana n'amagufa kuko igihe babatayo bakibacisha ku kimodoka hejuru ikimashine novuga ntikirabisya mm. aro ntitwashaka guharura badutunge ntibikunda mm-hmm. aho hose bizoje bishoboka nk'ayitwa inyagasaka ni muri komine ni muri zone ya buruhukiro mu ntara rumonge twaraberetse ko hatowe ibisigarire ijana mirongo irindwi mu kinogo kimwe aho tubikora iyo bishoboka mhm. ego mukurangiza rero mu masegonda mikeya mutimwebwe mugiye gukora uh, gute kugira ngo bose bagende babizera muri iyo nzira igenda inywanisha abarundi jewe novuga mu majambo novu atarenga atatu duhamagarire abarundi bose abahutu abatutsi n'abatwa ndetse n'abanyamahanga baze batubwire ukuri kuko turabemeje ko atakuri tutosiga cy'isi cyabonye amahano atari uko naho bizokwitwa ko badafashije abantu bagiramiwe mm. icya gatatu nagoma nshyire ko mvuga navuga nti twebwe turi ko turondera ukuri atari ubucamanza mm. turi turondera ukuri kunywanisha murakoze cyane na hano karadiridimba cuno munsi kino kiganiro giciye kigarukira